Սեռական շահագործումը եւ սեռական բռնությունը երեխաների նկատմամբ բռնության վատ թարագույն ձևերից են։ Այսօր մայրիկների անկյունում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանին, սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Տաթևիկ Ղաղաբեկյանին եւ կանանց կենտրոն Շուշի հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Համբարձումյանին հասկանալու համար ինչ իրավիճակ է Հայաստանում եւ Արցախում եւ որոնք են սեռական շահագործման եւ բռնության ակախարգելման մեխանիզմները։ Առաջին եւ ամենակարևոր նախապայմանը ըստ Տաթևիկ Աղաբեկյանի դադարել ջայլամի քաղաքականություն վարել, ամեն կերպ մերժելով, որ մեր հասարակությունում գոյություն ունեն երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքեր։ 2011 թվականին եղավ Սյունիքից հայտնի դեպքը, որ 16 տարեկան հղի երեխան, ոնց որ ի հայտ էր եկել իր հղիությունը եւ առաջին կասկածյալը իր հարազատ հայրն էր։ 2011-12 թվականներին Հարթաշենի գյուղապետի եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի կողմից դեպքը եղավ բռնաբարության, եթե չեմ սխալվում 8 կամ 9 տարեկան էր։ Ուզում եմ ասեմ, այսքան դեպքերից հետո դեռ ասել, որ ինչ որ մի բանը արհեստականորեն ստեղծված է, ես ուղակի զարմանում եմ այսքան ուժեղ դիմադրողականությունից, բայց ընկալում եմ, որ միևնա կան մարդիկ, ովքեր ապրում են իրենց այդ փակ շրջապատի մեջ ու կարծում եմ, որ օրինակ այս վերջի դեպքը, որ եղել է Երևանում 124 մանկապարտեզի հետ կապված, հա, որ երեխան տունա վերադարձ է տարբեր խնդիրներով, տարբեր հոգեվիճակային բարդություններով, բան, բայց ծնողի մտքով չի անցել, հա, հասկացել է, որ ինչ որ բան այն չի երեխայի հետ, բայց հենց սեռական անբռնությունը անմիջապես հա մտքից չի գալիս։ Ոնց որ պատկերացնում են մարդիկ, որ մեզանից հեռու են այս դեպքերը։ Տաթևի Կաղապետյանի հետ համամիտ է նաև կանանց կենտրոն Շուշի հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Համբարձումյանը։ Ուրեմն Ղարաբաղում նաև կան վիդաֆիլի դեպքեր, որը որ միշտ ասում ենք, որ տենց բան չկա, հայը չի կարա տենց բան անի, բայց ցավոք այս ամեն ինչը հեչ կապ չունի ազգի հետ, գենի հետ, այս ամեն ինչը մեր հասարակությունում կա։ Մենք ահագին ժամանակ աշխատել ենք, որ վստահություն ձեռք բերենք, որ մարդիկ դիմեն նման հարցերով մեզ։ Իհարկե, այս ամեն ինչը անանիմ է, մենք անուններ չենք տալիս եւ այլն։ Ուղղակի ես կարող եմ ասել, որ մեր հասարակությունում գոյություն ունի սերական բռնության շատ դեպքեր։ Սերական բռնության կանխարգելման հարցում մեր օրենսդրությունը բավականաչափ ճկուն չէ ոչ սերական բռնությունների կանխարգելման եւ ոչ է սերական բռնության ենթարկվածներին հետագա վերականգնողական աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Այդուհանդերձ խնդիրը Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության կողմից մշտադիտարկման ներքո է։ Այդ է վկայում նաև 2021 թվականին հրապարակված Արցախի Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության եւ իրավիճակի մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերտ զեկույցը, որն առաջին նմանատիպ համընդգրկուն ուսումնասիրություն է երեխաների իրավունքների պաշտպանության վիճակի մասին։ 2015-2021 թվականների ընթացքում երեխաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգությունների վիճակագրությունը ըստ Արցախի հանրապետության իրապահ մարմինների կողմից ստացված տեղեկատվության տատանվում է տարեկան մինչև 10 դեպքի շրջանակներում։ Իհարկե խոսն արձանագրված դեպքերի մասին է, սակայն պետք է նշել, որ իր զգայուն բնույթով պայմանավորված սեռական բնույթի հանցագործություններն ունեն լատենտայնության բարձր մակարդակ, այսինքն չի բացառվում, որ ոտնձգություններն ավելի շատ են, քան բացահայտված դեպքերը։ Թեև երկրում արձանագրվող հանցագործությունների շարքում երեխայի նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգությունները քիչ թև են կազմում, սակայն կոնկրետ երեխաների նկատմամբ իրականացվող հանցագործությունների շարքում սեռական բնույթի ոտնձգությունները տարածվածությամբ երկրորդն են։ Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն 2 տարի է, ինչ վավերացրել է Լանզարոտեի կոնվենցիան, որը երեխաներին սեռական շահագործումից եւ բռնությունից պաշտպանելու տարածաշրջանային առաջին միջազգային գործիքն է։ Կոնվենցիայի 3 հիմնական նպատակներն են. առաջին՝ նվազեցնել այն ռիսկը, որ հանցագործները կարող են նախընտրել հանցավոր արարքները կատարել այնպիսի մասնակից պետության տարածքում, որի կանոններն ավելի մեղմ են։ Երկրորդ՝ ավելացնել տվյալների համեմատելիությունը ներպետական եւ միջազգային մակարդակներում եւ երրորդ՝ օգնել միջազգային համագործակցությանը։ Թեև կոնվենցիան վավերացված է, սակայն ըստ ճգնաժամային կենտրոնի նախագահի դեռևս չի սկսել գործել կոնվենցիան ունի բոլոր պահանջները, որը պետությունը պետք է անի սեռական բռնության դեպքերի թե կանխարգելման եւ թե նաեւ դեպքերի աջակցության մասով, որտեղ այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի գործող մեխանիզմ չկա։ Եթե գործը քրեականա, գնումա քրեական ատյաններով, ոստիկանություն, քնչական կոմիտե եւ այլն։ Ոստիկանությունը քնչական կոմիտեն փորձում են մի քիչ բարելավել դեպքերի վարման process-ները, հա, այսինքն ստեղծել են հնարավորություն որ երեխան բռնարարի հետ չառերեսվի, ստեղծել են հնարավորություն, որ երեխան ճանաչումը ապակուցային կողմ անի, հա, ինչ որ բաներ անում են երեխային ավելի քիչ տրավմա հասցնելու համար, բայց այդ ոնց որ այն համապարփակ աջակցության մեխանիզմը չի։ Չնայած որ Լանսարոտեի կոնվենցիան էլ վավերացրել ենք, բայց չկա այդ պետական ընդունումը, որ երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության հիմնախնդիր Հայաստանը այսօր ունի։ Առաջին հերթին պետքա դա լինի։ Պետքա պետությունը ընդ ընդունի, որ այդ հիմնախնդիրը մենք ունենք ու պետքա լրջորեն սկսի զբաղվել այս հարցերով։ Ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հանրապետությունում օրենսդրական առումով գոնե նվազագույն երաշխիքները սահմանված են երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Սակայն դեռևս առկա են օրենսդրական մի շարք բացեր, որոնք խոչընդոտում կամ առնվազն չեն ապահովում սահմանված երաշխիքների արդյունավետ կիրառումը։ Օրինակ, Արցախում չկա երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի դեմ պայքարի հայեցակարգ կամ ռազմավարություն։ Սահմանված չեն հստակ մեխանիզմներ ու ընթացակարգեր, որոնք առկա են օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ավելին, բռնության կանխարգելման կամ բռնության դեմ պայքարի միջոցառումներ նախատեսված չեն երեխայի իրավունքների պաշտպանության տարեկան ծրագրերով երեխաների իրավունքների պաշտպանության եւ հատկապես ցանկացած տեսակի բռնությունից պաշտպանելու հարցում Գեգամ Ստեփանյանը հատկապես կարևորում է խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինների դերը, որոնք գործում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կից։ Երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքերի հայտնաբերման պարտականությունը դրված է հենց խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինների վրա։ Նման տեղեկատվություն ստանալուն պես նրանք պետք է ձեռնարկեն երեխայի իրավունքների պաշտպանության համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Սակայն այստեղ կա որոշակի խնդիր, որ ԽՀՄ-ների կողմից բռնության վերաբերյալ տեղեկություն ունենալու դեպքում դրա մասին հաղորդելը չի սահմանվում որպես պարտավորություն, պարտականություն, այլ թողված է նրանց հայեցողությանը։ Եվ այստեղ օբյեկտիվորեն օրենսդրության կատարելագործման անհրաժեշտություն կա, որով ԽՀՄ-ների համար բռնության մասին հաղորդելը կսահմանվի որպես ուղիղ պարտավորություն եւ դա չկատարելը իրավախախտում կհամարվի եւ կընդհատվի իրավական պատասխանատվություն։ Սա կօգնի, որպեսզի այդ կառույցներն ավելի պատասխանատու կերպով աշխատեն եւ ըստ այդ մել նաեւ նպաստելով բռնության բոլոր ձևերի կանխարգելմանը։ Շատ ավելի կարևոր է կանխարգելել, քան հանցագործության իրականացումից հետո հայտնաբերել բռնության դեպքը, սակայն շատ ծնողներ դեմ են ինչպես դպրոցներում սեռական կրթության ներմուծմանը, այնպես էլ ընտանիքում երեխաների հետ իրազեկման աշխատանքներ անցկացնելուն։ Իսկ Լանզարոտեի կոնվենցիան պետություններից պահանջում է ապահովել ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ պայմաններում տեղեկատվության տրամադրումը, երեխաներին կրթելով սեռական շահագործման եւ սեռական չարաշահման ռիսկերի մասին եւ թե ինչպես կարող են երեխաները պաշտպանել պահպանվել ու դիմել օգնության։ Հենց սա է պատճառը, որ հասարակության շրջանում կոնվենցիան դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել։ Կանանց կենտրոն Շուշի հասարակական կազմակերպության նախագահը կարծում է, որ համացանցի հասանելիության դարաշրջանում երեխային սեռական կրթությունից զերծ պահերը կարող է շատ ավելի վտանգավոր լինել մտահոգություն կա ընդհանրապես, որ եթե երեխան իմանա այս ամեն ինչի մասին, ուրեմն սա երեխայի մտածելակերպը փչացնում է, շատ գիտեմ, շեղում է, նման բաներ։ Ոչ, երեխան սկսում է ավելի հետաքրքրվել, այդ ինչա, եւ հիմա ինտերնետը թույլ է տալիս ամեն մի տեղ մտնել, եւ երեխաները հիմնականում շեղվում են այս բաների վրա, որը որ առողջ չեն։ Դրա համար կարծում եմ, որ եթե ամեն մեկը իրա տեղում ճիշտ անի իր աշխատանքը, մենք երևի կունենանք լավ հասարակություն եւ մարդու իրավունքների խախտում քիչ կլինի։ Գայանե Համբարձումյանի հետ համակարծիք է նաեւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այլ խնդիրը այն, որ երեխաները հաճախ տեղեկացված չեն, իրազեկված չեն իրենց իրավունքների մասին եւ չգիտեն այն մեխանիզմները, որոնցով պետք է ապահովեն իրենց իրավունքները։ Այստեղ պետք է նշենք, որ եւ ոստիկանության եւ կրթության նախարարության կողմից բռնության կանխարգելման վերաբերյալ իրազեկման քարոշչական աշխատանքները պատշաճ մակարդակով չեն իրականացվում։ Սա նաեւ այն բնագավառն է, որտեղ նաեւ մենք անելիքներ ունենք, իհարկե իրականացում ենք որոշակի միջոցառումներ, բայց դրանք պետք է ավելի համակարգված լինեն եւ պարտադիր կերպով մցնվեն կրթական process-ների, կրթական ծրագրերի մեջ։ Որքան էլ որ օրենսդրությունը բավարար մշակված լինի մեր հանրապետությունում շատ հաճախ խնդիրը ոչ թե օրենսդրական բացերի մեջ է, այլ իրավակիրառ պրակտիկայի մեջ, այսինքն տարբեր հարաբերությունների կարգավորելիս կարծես թե արկա են օրենսդրական հիմքերը, սակայն այն պատշաճ կերպով չի իրացվում։ Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը ափսոսանք է հայտնում, որ ընտանիքների ճնշող մեծամասնությունում բացակայում է սեռական դաստիարակությունը։ Քանի որ ընդհանրապես սեռական դաստիարակությունը իսպար բացակայում է մեր երկրում նմանատիպ ընտանիքներ միջև այսօր էլ շատ քիչ կան եւ նմանատիպ հաստատություններ էլ չկան։ Ամեն դեպքում մի բան, որ մենք երեխային փոխանցում ենք, դա իր սեռականության հետ կապված ամեն ինչը, որ ամոթ է, այդ երևույթն է։ Ամոթը, չգիտեմ, եթե շոշափում է իր սեռական օրգանները, կարող ենք բարկանալ, խփել եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ երեխայի հետ ինչ որ նմանատիպ մի բան է լինում, կենտրոն կամ իր սեռական օրգաններին ուղված կամ դիմացինի սեռական օրգաններին ուղված երեխեն հասկանում է գոնե, որ ինչ որ մի բան սխալ է այդտեղ, հա, որտեվ ինքը գիտի, որ դա ամոթ է, դա չի կարելի այդ ոլորտից ինչ որ մի բան է, չի հասկանում ինչա, բայց ունի այդ զգացողությունը, որ դա ինչ որ նախ վախենալու բան է, որտեվ ինքը ծնողից վախ ունի դրա համար, հետո ամոթ բան է, ու ինքը ոնց որ բացասական ապրումներ ունենում դրա հետ կապված ճակատագրթությունից զատ պետությունը նաև թերանում է սեռական շահագործման կամ բռնության ենթարկված երեխաների հետագա վերականգնողական աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Այս պահին այդ գործառույթն իրականացնում են հասարակական կազմակերպությունները։ Տաթևիկ Աղաբեկյանն իր բազմամյա աշխատանքային պրակտիկայում միայն մեկ դեպք կարողացավ մտաբերել, երբ պետությունն իր վրա էր վերցրել սեռական բռնության զոհ դարձած երեխայի կրթական առանձնահատուկ կարիքներն ու վերականգնողական աջակցության տրամադրումը չկա ոչ մի տեսակի պետական աջակցության ծրագրեր։ Ոչ այս երեխային պետությունը հոգեբան է տրամադրում, ոչ ինչ որ ձևով իր կյանքի բարեկարգում, ոչ ինչ որ համապատասխան կրթական կամ հետագա վերականգնողական ծրագրեր ունի։ Մենք մի դեպք ենք ունեցել այսքան ժամանակ, երբ որ անչափահասի հղիություն ու ծննդաբերություն ա եղել, ու այս երեխայի ես կարծում եմ, որ ապակինումը լիարժեք մենք ավարտի ենք հասցրել, որտեղ իր թաղամասում իր բախտը բերելա, որ եղել է երեխաների աջակցության կենտրոն, որտեղ մենք կարողացել ենք սոցիալնախարարության միջոցով թույլտվություն ստանալով այդ երեխային ներգրավել ընտեղ, այդ երեխան հետո իրանց միջոցով քոլեջը ընդունվել, հիմա սովորում է, դուրս է եկել իր տրավմայից եւ այլն եւ այլն։ Գեգամ Ստեփանյանից փորձեցինք ճշտել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության դիրքորոշումը դպրոցներում սեռական կրթություն ներմուծելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Այս հարցում պետք է առաջնային կերպով հաշվի առնել ոլորտի մասնագետների, հատկապես հոկեբան մանկավարժների կողմից ներկայացված դիրքորոշումները։ Իհարկե հաշվի առնելով նաև մեր հասարակության սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները։ Մեր դիրքորոշումն այս հարցի վերաբերյալ հիմնված այն գաղափարի վրա, որ աշխարհում արկա պրակտիկան չի կարող ուղակի վերծվել ու գիրառվել Արցախում, առանց հաշվի առնելու կենցաղվարության եւ երեխայի դաստիարակության մեր հասարակությունում ձևավորված ավանդույթները։ Եվ շափազանց կարեւոր է նաեւ կրթություն մատուցողի կողմից կողմից մասնագիտական պատշաճ որակավորման ապահովումը։ Նման կրթություն մատուցալու համար անհրաժեշտ է պատրաստել մասնագետներ, անթույլատրելի է ուղակի այս կամ այն առարկայի ուսուցչի կողմից առանց համապատասխան մասնագիտական որակավորման նման բնույթի կրթության մատուցումը։ Սեռական բռնությունն ընդդեմ երեխաների կարող է տարբեր ձևեր ունենալ, մասնավորապես սեռական չարաշահում ընտանիքի ներսում կամ վստահված անձանց շրջանում, սեռական շահագործում արմնավաճառության կամ սեռական չարաշահման նյութերի միջոցով, սեռական բռնություն ինտերնետի օգտագործմամբ եւ սեռական ոտնձգություններ հասակակիցների կողմից։ Որոնք են այն նախանշանները, որոնք ծնողի, խնամակալի կամ մանկավարժի մոտ պիտի ահազանգի առիթ հանդիսանան եւ որոնք են հետևանքներն այս օրինակ սարսափելի երևույթների, Պարզաբանում է Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի նախագահը սեռական բռնությունը որպես կանոն երբեք անոնց հետևանքների չի լինում։ Եթե անգամ լինում է այն տարիքում, որ մարդիկ չեն գիտակցում, հետո իրանց կյանքի ինչ որ փուլում իրան գիտակցում են իրենց այդ կատարվածը կամ հիշում են, անպայման ինչ որ հետևանքներ առաջանում են։ Հետևանքները շատ տարբեր կարող են լինել։ Երեխայի պարագայում դե ֆիզիկականի մասին չեմ ասի, բայց կան սպეციფიկ ֆիզիկական հետևանքներ, որ չես կարա ուղակի շփոթես պատահական, հա, ընկա, խփվեցի ինչ որտեղ եւ այլ հետ հետևանքների հետ։ Մի քիչ սեռական բռնության պարագայում ծայրահեղ հետևանքներ կան, հա, կարան դառնան շատ փակ եւ չշփվող եւ միևնույն ժամանակ կարան ծայրահեղ շփվող դառնան։ Կարա լինի հիգիենային օրից ծայրահեղություն, հա, կամ շատ սրացած մակրասիրություն, այն որ վարկյանը մեկ լողանալու շորերը փոխելու կարիք ունի եւ ճիշտ դրա հակառակը, որ ընդհանրապես սկսումա չհետևել իր հիգիենային։ Կարան լինեն ուտելու հետված խնդիրներ, հա, օրինակ որ շատ շատ կատակերություն կամ ընդհանրապես չուտելը, ամեն դեպքում ինքը կարա զգա, որովհետև երեխան ինչ որ ձևով պիտի ցույց տա դա, հա։ Կարող է, ես չգիտեմ, ավելի վախ կոտա դարել, կարող է թաքնվում է, կարող է ամաչում է, կարող է այդ շփվելու բաները, ինչ որ ձևով արտահայտվում է։ Երեխաների նկատմամբ սեռական բնույթի հանցագործությունների կանխարգելման համար երեխան պետք է տեղեկացվի սեռական շահագործման եւ սեռական չարաշահման ռիսկերի մասին եւ պետք է զինվի իրեն պաշտպանելու համար անհրաժեշտ հնարավորություններով։ Երեխաների հետ անմիջականորեն աշխատող անձինք պետք է հատուկ ստուգումներ եւ վերապատրաստումներ անցնեն, Թե դատապարտված, թե դատապարտվելու հավանականություն ունեցող սեռական հանցագործություն կատարած անձանց համար նախատեսված ծրագրերը կամ միջոցառումները պետք է կանոնավոր մշտադիտարկման ենթարկվեն։ Ցավոք երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մեծ մասը տեղի է ունենում ոչ թե անծանոթի, այլ ընտանիքին եւ կամ երեխային մոտ գտնվող անձանց կողմից։ Ոստի սիրելի ծնողներ, մի սովորեցրեք ձեր երեխային հնազանդ լինել եւ ամեն ինչում համաձայնել մեծերի հետ։ Փոխարենը սովորեցրեք նրան ոչ ասել ամեն անգամ, երբ նա դրա կարիքը զգում է։ Իսկ մայրիկների անկյունը եթերում կլինի հաջորդ Կիրակի Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։